E, gutxi gora bera mm, bi ordu terdi hiru orduko ibilbidea izango da eta taldea handiek ere ba, bueno, ba, soinu gehiago eta edakartute horregatik aurte bueno, hogei pertsona entzako mugatu dugu eta bueno, ba, aber betetun diran plaza guztiak.